Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Marka. Nepřátelé poslali Kierzyszowi niekoli kwarizołu a herodowcu, aby go chytili za słowo. Ci przyszli a rzekli mu, mistrze, wiemy, że jsi prawdomlówny, a na nikogo nie dbasz. Nie chledzisz na to, czym kto je, ale uczysz cestě k Bohu podle prawdy. Je dovoleno platit daň císaři nebo ne? Máme ji platit nebo nemáme? On však prohledl jejich pokrytectví a proto jim odpověděl, co mě pokoušíte? Podejte mi denar, ať se podívám. Podali mu ho a on se jich zeptal, čí je to obraz a napis? Odpowiedzieli Cisarów. Jezus im rzekł, co je cisarzowo, te cisarzy, a co je Boży, Bohu. A welmi nad nim urzasli. Słyszeliśmy Słowo Boże. Přátelé, poslali k Ježíšovi několik farizeů aby ho za słowo. Ci przyszli, a rzekli mu, mistrze, wimy, że jesteś prawdomlówny, a na nikogo nie dbasz. Je dowoleno płacić cesarzy, nebo ne. Mamy i płacić, nebo ne. Nebo ne mamy. On wszak prochlednanie Prochledli jej pokrytectví a proto odpowiedział: co mnie pokoušíte? Proč to rzekł, Prohledl, że najdę im o poctivost v penies. Uż Už prorok Ezechiel napomínal, chle izraelští przedaci, w Tobie berą uplatek i są pochotowi k prolevání krve beresz lichwarski urok, chamtiwie wedirasz swego bližního a na mnie zapominasz. Je wyrok panownika hospodinowa. Ježiš rzekł na inne innym mniej te se na pozoru przed każdą chamtiwości, no boć i gdyż człowiek ma nadbytek, neni jeho żywot zaiszczę co ma. Żadny służebnik nie może stołużyć dwiema panom, Не можете служить Богу i мамону. A apostol napsal, dobrze si pamatujte, że żadny smilnik, prostopasznik ani lakomec, jehoż Bohem są penize, nie ma podziel w królestwie Chrystowu a Bożym. Je to inaki w naszej dobie, mnogdy se penize stawają pramenem zla grzechu. Ale Ježíš nám dnes názorně ukazuje, jak se i my máme dotykat peněz a jak s nimi máme zacházet. Kdo je spoután majetkem, nemůže jej dávat druhým. Tím pádem nemůže ani Bohu sloužit. Sloužit Bohu totiž znamená sloužit druhým. Sloužit druhým swymi chmotnymi dary. Podejte mi denar, ać se podívam. Podali mu ho, a on se ich zeptal, čí je to obraz a nápis? Odpowiedzieli cisarów. Ježíš im řekl, co je císařovo, dávejte císaři, a co je Boží, Bohu. Bůh a císař nestojí proti sobě, ani je není možné klást na stejnou úroveň. Bůh má přednost, ale ta не приправує stat o його prawa. Podle této zásady poslouchá křesťan nejen Boha, ale i lidí. V každém případě však poslouchá kvůli Bohu, nikoli kvůli lidem, protože veškerá autorita má své kořeny v Bohu. Obraz a napis na minci poslouží Ježíšowi k odpowiedzi, która je tak dokonala, że na dni użasli а і неприятеле. Давайте, це є цісарово цісарі, a Bohu, co je Bożicho. Ježíš nevystupuje proti světským pořádkům. Bude-li se Bohu dávat, co je Božího, svět dospěje k řádu bez disharmonii a socjalnych czy politycznych otrzesów. Przykazani pak rozwadzie odpowiedź laski, k tomu, aby i dal Bohu je člověk vyzvan. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Je psáno Panu Bohu svému, budeš sloužit a jen jemu se klánět. Posláním člověka je ukazovat Boha tak, że jedna w souladu z tym, że jest stworzony k obrazu a podobie Boha. První přikázání od nas žada, abychom svou víru rozważnie, aby żywili, a chranili, a abychom odmitali wszechno, co je protini. Ne zneużyjesz imena Hospodina swego Boha. To to drugie przykazanie przedpisuje respektować imeno Pana, protože imeno Pana je svaté. Proto je člověk nesmí zneužívat, má je uchovávat v paměti, v tichém klanie, plném lásky. Smysl preoposvatno je součástí cnosti zbožnosti. Pocit bázně a smysl proposvatno jsou křesťanské city nebo ne. Nikdo o tom nemůže rozumně pochybovat. I jsou to city, kterými bychom oplywali, a to w hojnej mierze, gdybychom widzie, mieli widzieni Boży welebności. Pamatuj také na den odpoczynku, że ci ma być swaty, przez dni budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý jeden je den odpočinutí hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci. Boží činnost je wzorem prolicką lidskou činnost. Jestliže si Bůh sedmého dne odpočinul i człowiek ma odpočívat a dovolit i druhým, především chudym, aby si mogli oddechnąć. Je to jeden protestu proti otroctví práce a kultu peněz. Ježíš taki wychani prodawacze z chramu Seslowy je psano Mój dom ma być domem modlitby, ale wyjście z niego udzielali lupiczskie dołpie. Lidę stracili smysł probocha, a pro jego posłatny chram. A taka schopność radości a chwal, proto że lnął k a amocji. Ježíš schrnul povinnosti člověka k Bohu to slovy. Miluj Pána svého Boha celým swym sercem, celou swą duszy, a celou swą myśli. A w tom jest myśl słów, dawaj te Bohu, co je Bożicho. Amen.